вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у чытаў словы украінскага песняра калі мы дажджэмася вашингтона з новым і праведным законам а дажджэмась такі колісь у скверыку на лаўцы дзень і ноч ляжыць бяздомны чорны чалавек увасабляючы сабою всю парадаксальнасць і заплытанасць светабудовы ён не чакае вашингтона са справядлівым законам яму мабыць і так добра бяздомнасць ягоная крэда яна не кара а выбор а вось украіна якая клікала амерыканца вуснамі свайго кабзара ажно ў тысяча восемьсот пятьдесят сёмым годзе ўсё яшчэ чакае і перад новымі прэзідэнцкімі выбарамі, якія адбудуцца праз год, тусуе ўсю тую ж зацёртую колоду яшчэ савецкай номенклатуры, паміж якой Вашынгтона няма. Але што да мяне, то прачытваю я ў словах Тараса Шаўчэнкі пра сваё, пра Беларусь, калі мы дажджэмася Вашынгтона. І чым так заваражыў песняра першы амерыканскі прэзідэнт каб адказаць на гэтае пытанне я прапаную вам у сённяшняй перадачы свой погляд праз отвор вострай брамы на сталіцу злучаных штатаў амерыкі город вашингтон розных краінаў выйшлі з лагчыны да праваслаўнай царквы. Вашынгтонская руская царква лапідарнае збудаванне, у якім вісяць лапідарныя абразы. Няма ні каліва пазалоты або звыклых у нас карункаў. І служба вядзецца па-ангельску, дакладней па-амерыканску. публічна распавядаць пра тое што ў нас стагнацыя ёсць палітычныя вязні і вельмі цяжка выжываць незалежным газетам а лукашенко гэта такі дракон якому як у вядомым фільме рано ці позна знясуць галаву на гэта расейка не змергнуўшы вокам сказала подарыце мне здымак вашага дракончыка гэта сапраўды была любоў але я не стаў ёй патакаць і заўважыў толькі наўзамен на здымак вашага назарбаева журналістка скрывілася гэтак міжволі в вашингтоне мне давялося трапіць у эпіцэнтр страсцей і парадоксаў так званай снг казахі распавядалі пра валюнтарыста назарбаева молдаваны пра тыраспольскага стагнатара смирнова сітуацыя з прыднястроўем замарожаная гэтак сама як і з далучэннем да румыніі на прыднястроўскім купоне ў 500 рублёў палкаводзец сувораў малдаўскую мову ў тэрасполі на лацінку не перавялі у астатняй малдове ўжо 10 гадоў як перавялі і называюць румынскай адкат у савецкія часы з рознай хуткасцю адбываецца ва ўсіх краінах снг толькі нідзе акрамя нас ён не стаў афіцыйным курсам кіраўніцтва краіны скончыліся феры і ўсталявання суверэнітэтаў і для нацыяў што выбраліся ў свет настаў час ставіць наступную мэту літоўцы сказалі ў нато мы назад у ссср астатнія топчуцца на месцы краіны нібы опусцілі ветразі і драйфуюць у чаканні наступнага парыву або ўнутранага або вонкавага здзіўляе наколькі пабляклі паўсюль шыхты палітычных фаварытаў это ўжо не девяносто першы год вашингтон з новым і праведным законам не прыйшоў і на гэты раз у вуліцы тады сабраліся мужныя і валявыя людзі бо іншымі не маглі быць першыя эмігранты яны сабраліся і сталі вырашаць якую ім збудаваць краіну 200 гадоў таму на іх не ціснуў цяжар застарэлых праблемаў і адно чаго яны імкнуліся пазбегнуць з еўрапейскіх стандартаў гэта тыраніі ось чаму вашынгтон не стаў каралём а стаў першым прэзідэнтам валявыя людзі прыдумалі такую сістэму, якая дазволіла іхнай канстытуцыі праз 200 гадоў стаць самай старой у свеце. Такім чынам амерыканскую мадэль стваралі свядомыя будаўнікі свае гісторыі, краіны і свайго шляху. У нас жа бадае такого кшталту дзеячоў яшчэ не было. Рэвалюцыяністаў, разбуральнікаў, плакальнікаў, здраднікаў, самагубцаў, колькі заўгодна а актыўных стваральнікаў свае краіны і свае нацыі не відаць не відаць свайго джорджа вашингтона. выказыванням, што гэты горад валадарыць у свеце. Праўда, на кожнае сцверджанне тут існуе мноства контраргументаў, а побач з сусветным панаваннем стала прысутнічае і комплекс віны. У гэтым сэнсе цікава было разглядаць мемарыял салдатам в'етнамскай вайны. Вайну, якую тут называюць непатрэбнай, Амерыка вяла з 59 до 75 -го году нехта за гэты час паспеў нарадзіцца і скончыць школу. Амерыка страціла ў В'етнаме 158 тысяч солдат. Іх імёны выбітыя на чорнай мармуровай сцяне. Побач тры бронзавыя салдаты пасля цяжкага бу американцы, перед якими стояла подобная задача, поспешли привязки до религии, хоть имели на то и более подставу. У них все ж гинули верники, а не комсомольцы. Але головное, чего поспехли американцы, это героизации своих солдатов у Вьетнаме. Свояки и сябры приходят сюда ушановать память близких, яких урад використовывал в якости гарматного мяса для іх гэта помнік вялікай несправядлівасці, якая часам запаноўвае ў свеце. Таму тут проста не могуць правіць службу святары, сюды не могуць прыязджаць перад захсам маладыя, як гэта адбываецца на аналагічным мемарыяле ў мен. угаворвае кангрэсменаў галасаваць ці не галасаваць за патрэбны яму законапраект патрэбны але не ягоны бо сам ён права заканадаўчай ініцыятывы не мае наогул усё жыццё ў сша точыцца шляхам дамоўленасцяў і сделак менавіта сделки а не закон рэгулююць жыццю закон існуе дзеля забеспячэння сделак раўнапраўных і свабодных американская система нагадывает мне джазовую композицию, у которой фрагменты ясной мелодии зараз же варьюются и развиваются у разные боки, не бы им пнуться отлюстровать всю заблытанность життя. На концерте пианиста Дика Хаймана у центра имя Кеннеди мне подумалось, что джаз – это утеки от банальных решений. себя дзіўнае возера але ў беларусі бадай цішыня бо ніхто яшчэ не зайграў песню нашай краіны што да прэсы то ў амерыцы няма ніводнага дзяржаўнага выдання радыё або тэлеканала голас амерыкі і свабоду забаронена трансляваць у сша адзіны нарматыўны акт аб прэсе гэта прыняты ў тридцать четвертым годзе закон аб сувязі які забараняе цэнзуру з боку уладаў і гэта таксама своеасаблівае не такое як у нас разуменне законаў законы абараняюць не друк а народ ад умяшальніцтва уладаў у сродкі масавай інфармацыі дарэчы у сша ніколі і не было дзяржаўных выданняў прэзідэнт краіны каб выступіць у тэлевізіі мусіць дамовіцца з тэлекампаніямі а яны пры гэтым будуць яшчэ і перапытваць ці скажа ён чаго новага і ці спадабаецца гэта іхным следачам калі параўноўваць з беларускай сітуацыі дык тут усё роўна наадварот у Амерыцы не толькі не садзяць у турму журналістаў, але ўрад у прынцыпе не можа штосьці прадпісаць прэсе або закрыць выданне. Хутчэй наадварот, скандальная адстаўка прэзідэнта Нксона была ажыццёўлена фактычна двума журналістамі Вашынгтон пост. Ды і пад сённяшнім прэзідэнтам разгойдвае крэсла прэса менавіта амерыканскія рэаліі нарадзілі сцверджанне пра тое што прэса чацвертая ўлада якое часам без усялякіх падставаў ужываюць беларускія журналісты амерыканская мадэль гэта збалансаваныя інтарэсы ўсіх членаў грамадства яна надзвычай перспектыўная у ёй для нас ёсць вялізны досвед але яна не адзіная мы наўрад ці збудуем некалі нешта падобнае ў беларусі але шмат чаму навучымся ў сша безумоўна магчыма і чаканне вашынгтона справедным законам для нас марны занятак але ў чым я перакананы дык гэта ў патрэбе будаўніка дакладней дзясяткаў тысячаў будаўнікоў якія пераважаць разбуральнікаў і плаксаў павінен. У кнігарнях я сустракаў тут толькі одну кнігу, дзе можна прачытаць пра нашу краіну. Гэта фундаментальны даведнік Расія, Украіна, Беларусь. Наш раздзел пачынаецца на 1019 старонцы. Герб пагоня выяўлены побач з партрэтам першага прэзідэнта. Тое самае ў сувенірных крамах, якія спецыялізуюцца на сімволіцы розных краінаў можна знайсці значки, гадзіннікі, папяльнічкі з бел-чырвона-белым сцягам, а побач з савецкім, чырвона-зялёным. Прычым Лукашэнка ў сцяг паўсюль мае серп і молат. Гэтак і ў штаб-кватэры тэлекарпорацыі CNN, дзе ў альфабетным парадку вывешаныя сцягі ўсіх становішча прэсы свабодная яна не зусім свабодная або не гатовая э, пару гадоў таму. Але сёння справа нібы застопарылася. Пераходны перыяд, два сцягі, інфармацыя праз Маскву і немагчымасць што-колечы растлумачыць. Я доўга тлумачыў перакладчыку білу пра наш бэкін USSР і пра тое, як гэта б'е па свабозе, па культуры і эканоміцы. А ён заўважае, што ў апошнім нумары часопіса эконаміст для Беларусі прагназуецца эканамічны рост. Дай Бог, кажу я і адпраўляюся на скрыжаванне Пстрт і 22 вуліцы, каб дзеля падмацавання свайго нацыянальнага аптымізму прачытаць на помніку словы украінскага песняра. Калі дажджомася Вашынгтона, с новым и праведным законом, а дожде таки колись. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтары вядучай перадачы галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей Дубавец, Прадюсар у празе Сергей Шупа. У перадачы гучала музыка дзюка Элінгтона ў выкананні джазавага піяніста Дыка Хаймана.